для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Наша была стрыманая ў выяўленні пачуццяў, не любіла залішні пяшчоты пацалункаў, як іншыя жанчыны, але тут не стрымалася. Калі адышлі на колькі крокаў, яна абняла Марыю Сергеевну, пацалавала ў шчаку. Завошта, друг мой, а наогул твоё шчасце, што я выйшла. Ад іх цяпер можна ўсяго чакаць. Два дні назад партызаны кінулі ў акно школы гранату, там у іх папойка была. Загінула пяць офіцэраў. У іх там стаяла бутля са спіртам, спірт загарыўся. Некаторыя, відаць, раненыя былі, кажуць, страшна крычалі. І ніхто не кінуўся ратаваць, гарэла як порах. А гэтаму кіўнула Марыя Сергеевна назад на офіцера, які ўсё яшчэ стаяў і глядзеў яму след. Пашанцавала, ён ап'янелы выйшаў у сад, заснуў на лаўцы. Цяпер гаворыць, што яго добрая маці малілася за яго ў той вечар. Ён разумны ў адным, не чыніць рэпрэсій, баіцца, помсты баіцца. Ты бачыла, як ён правяраў твой палуднік, а? Да яго быў звер. Гюнтер, што э, згарэў, гарэў то і любіў выставіць сваю смеласць. Нічога, маўляў, нам не страшна. А гэты вельмі асцярожны. Забараніў рынак, наставіў вартавых, нікого мястэчка не пускае, патрабуе, каб я выбралася са сваімі хворымі ў былую МТС. А там усё разбіта, разбурана, ніводнага цэлага будынка. Ледзь упрасіла, каб даў адтэрміноўку на тыдзень, пакуль людзі зробяць там які-небудзь рамонт а хворых, бачыш колькі, заняла амбулаторыю, сваю хату, хлеў, і адна са старымі набожнымі бабулямі, якія па чарзе працуюць за санітарак. Дзяўчаты мае разбегліся, немагчыма ім побач з салдатамі. Нінку, помніш? Ну, сястрой працавала, беленькая такая. Ой, дакацілася дзеўка, зблыталася з афіцэрамі і згарэла разам з імі дзе іх там такія? Панеслі кару за свае грахі, як кажуць мае бабулі. Суровая кара. Музыка дайшлі да абрыву каля хаты, у якой Марыя Сяргеевна жыла, спыніліся. Урач задумліва паглядзела ўніз на спакойную велічную плынь Дняпра, а Саша на зарычны лес, прыгадала дачку. Забалела сэрца па дзіцяці. Марыя Сяргеевна як бы адгадала яе думкі. «Ну, маё жыццё ты бачыш, а ты, ты, як жыла, як дачка». Нічога расце, бегае ўжо. Саша шчасліва усміхнулася. Мне здаецца, я не перажыла б без яе ўсяго, а яна, можа, у хаце ніхто не засмяяўся б, каб не Ленка, а так і сястра, і брат, і... Яна прыкусіла язык і сама. Паглядзім на яе забаўкі і ў самыя цяжкія хвіліны смяёмся, лягчэй на душы робіцца. Яна такая пацешная, гаварыць пачынае. Марыя Сергеевна цяжка ўздыхнула. Саша зразумела, што яна думае пра сына і далікатна спытала. «Ад сені больш вестачак не было?» «Не, мой друг, нічога. Неяк зімой мне чамусьці здалося, што ён загінуў. Божа мой, што я перажыла, а потым усё гэта мінула. Я зноў паверыла, што ён жывы. Я веру, веру, мацярынскае сэрца яно чуе. А я, напэўна, ведаю, што Петя жывы. Петя тут. Саша вельмі хацелася сказаць гэта, але нельга, бо тады трэба шмат што тлумачыць. І пра Лялькевіча. Гэта тайна арганізацыі захоўваць, якую яна клялася і не мае права нават пад страхам смерці нікому выдаць. Яна безумоўна ўпэўнена, што Марыя Сергеевна сумленны савецкі чалавек, але ўсё-такі яна так блізка да немцаў, чаму яна не эвакуіравалася. Казала, што пойдзе з апошнім чырвонармейцам. Марыя Сергеевна, а чаму вы не эвакуіраваліся? Ах мой друг, каб мне туды. У мяне былі дзеці, раненыя дзеці. Бомба упала вонь там на пляжы і многіх раніла. Я не магла пакінуць іх і мусіла застацца. А я я захварэла тады, калі мы пайшлі ад вас з Аней. Я ведаю. Аня расказвала. Усё мінула добра. Я баялася, каб ты не нажыла эпілепсіі, намервалася схадзіць да цябе, але перашкодзіла гэта няшчасце з дзецьмі, а потым прыйшлі яны. Саша чула, што жанчына гэта блізкі ёй чалавек. Каб я мела права сказаць ёй пра Петю, можа яна дапамагла б шукаць яго. Хацелася сказаць ёй нейкія асаблівыя словы, даверыць самую запаветную тайну. Але словы такія нялёгка знайсці, а тайна гэта не толькі яе тайна. Саша ўзяла руку Марыі Сергеевны з удзячнасцю падціснула мяккія халодныя пальцы. Табе дякую, мой друг, за сустрэчу. Мне вельмі прыемна ўбачыць цябе такога блізкага чалавека. Можа, сеяне дзе-небудзь разам з Пецем успамінаюць нас. Яны ж такія сябры. Пасля гэтых слоў Саша яшчэ больш захацелася расказаць ёй пра Пецю як-небудзь так, каб без Лялькевіча. Але яна не магла нічога прыдумаць. Ды да нешта іншае стрымлівала яе, ці не блізкасць немцаў, у такі час зямля і дрэвы маюць у вушы. Схаджу да Ані. Можа, даведаюся больш і тады, калі назад буду ісці, змагу Марыі Сергеевне расказаць. Прыдумаю нешта вось што, скажу, што Петя заходзіў да Ані і рвалася сэрца хутчэй туды, у знаёмую вёску, у знаёмую хату, можа, там, дзе яно нарадзілася шчасце, яна верне яго назад. Але было няёмка так хутка развітвацца з гэтай добрай жанчынай, якая выручыла з бяды, сустрэла як дачку і шчыра узрадавана. радавана. Саша попрасіла паказаць бальніцу, бо ведала, што гэта урачу будзе прыемна. Няма чаго глядзець, мой друг. Бялізна парвалася, медыкаментаў няма. Па тры разы мы ім адны ты ж бінты, хворых кормім, чым Бог пашле, як кажуць. Зайшлі ў былую амбулаторыю, дзе ляжалі жанчыны, пераважна старыя бабулі з цяжкімі хваробамі. Сапраўды, сапраўды ад былой бальніцы, дзе ўсё зіхацела чысцінёй, нічога не асталося. Саша зразумела, якія трэба намаганні, каб у такіх умовах з такім персаналам падтрымліваць элементарную гігіену. Адна хворая застагнала, заплакала. «Докторка, родная, дай ты мне мышаку, якога, ох, сілы няма болі, ой-ой-ой-ой!» А ты сябе як адчуваеш, мой дружок, ласкава спытала Марыя Сергеевна дзяўчынку год васьмі. Добра, прапішала тая. Апендыцыт з прабадзеннем. Трохі не загубілі дзіця, растлумачыла Марыя Сергеевна Сашы. Няхай дзякуе збавітельку нашу. Старая, што сядзела каля акна і грызла скарынку чэрствага хлеба. Доктарка, Да, я отруты Богом прошу. Стихни, Алена, не гняви Бога, прикрикнула жанчына с тваром пакутніцы. Муж яе паліцай, п'яны ботам у жывот ударыў, звярэюць людзі, аперыравала, але наўрад ці выжыве, расказала Марыя Сергеевна, калі яны прайшлі маленькі пакойчык урача. рача сядай, Саша, адпачні, я перакусіць збяру. душу уразіла. Пра тое, што жанчына наўрад ці выжыве, ўрач сказала з такім спакоем нават абыякавасцю. Няўжо і ў яе такой чулай, сардэчнай зачарсцвела душа. Хутка і бясшумна Марыя Сергеевна прыбрала са століка шклянкі з лекамі і паставіла талеркі з хлебам і памідорамі. А соль твою давай, у мяне няма. Гэты барон правяраў ці не атручаная яна, і он з арыстакратаў фон А. Яна зморана села на табурэт з другога боку стала, пацерла далонямі скроні. Ай, вось такая ў мяне бальніца. У хаце маёй раненыя паліцэйскія. І вы іх лечыце, вырвалася ў Сашы пасля сэнсавала, што спытала неразумна. Марыя Сергеевна пустила вочы. «Я урач, мой друг, урач, ты павінна зразумець». Саша разумела, усё разумела, але жаданне расказаць пра Петю у яе знікла. Да заполля яна набліжалася, калі заходзіла сонца. Вялікі ярка чырвоны шар толькі дакрануўся лініі гарызонта. З нейкага часу Саша пачала баяцца вогненнай барвовасці захаду. Кожны раз ёй здавалася, што гэта прадвесце новай крывавай падзеі. Навокал так многа смерцяў, горы і слёз, што мімаволі і яна камсамолка, падпольшчыца, фельчарка – рабілася прымхлівай нервы. Калі яны напружаны вось так, як сёння і не такое можа блюзніцца. Шэсць кіламетраў ад мястэчка яна бегла зрэдку, спыняючыся, каб перавесці дыханне. На апошнім кіламетры больш спынялася і вогуле ішла рыўкамі, то кінецца наперад, то стане, азіраецца, палухала бязлюднасць. На торным шляху, дзе да вайны бясконца снавалі людзі, фурманкі, машыны, не сустрэлася ніводнай жывой душы. Перад самай вёскай яна нават прымусіла сябе на хвіліну прысесці на ўзбочыну, каб сабрацца з сіламі. Страх – Трывога і прачуванне, што павінна здарыцца нешта асаблівае, і цягнулі яе хутчэй наперад і стрымлівалі, патрабуючы абдумаць кожны крок, кожнае слово, якое трэба будзе сказаць. Нарэшце, асцярожна як злодзе, яна збочыла са шляху і пайшла гародамі. Вось знаёмы анін сад, дзе кожная яблыня кожная вішня як родныя. Вось тут пад гэтай яблыняй яна ляжала, калі Пеця прыйшоў першы раз. А вось тут не не трэба успамінаў. Саша адчыніла вароты ў двор, яны зарыпелі гэтак жа, як і год і два назад. Аня каля студні ў гэтай багатай вёсцы студня амаль у кожнага ў двары мыла падойнік. Пачула, як рыпнулі вароты, імкліва павярнулася, пазнала, кінулася насустрач, абняла і загаласіла на плячы. У Сашы, здаецца, абарвалася сэрца гора, а А шурачка, а родная моя, каб жа ты ведала, якое ў мяне гора, забралі майго колю, сыночка, пагналі ў нямецчыну. А ён жа дзіця яшчэ горкая, яму 16 гадкоў усяго. Трохі адлягло на сэрцы. Гора не самае страшнае, не смерць. Няўмела Саша суцяшаць людзей і ніколі не знаходзіла патрэбных слоў. Пагладзіла плячо жанчыны, пацалавала салёную ад слёз шчаку, сказала: "Не трэба, Аня, так, ні ў адной вас. Ды не, не, ні ў адной. Паў вёскі забралі ірады". Аня вытерла хустынкай слёзы, нейк адразу супакоілася. Але Але Хадзім жа ў хату. Што гэта мы стаім? Хадзім, пагаворым. Нінка, ты паглядзі, хто да нас прыйшоў. Дзяўчынка, якая за год вельмі падрасла, сарамліва прывіталася. «Добры вечар, тётя Шура!» Саша пацалавала яе. «Паглядзі тут каля хаты, дачушка, каб якая зараза не падшпіёніла», – сказала ёй маці. «А мы хоць нагаворымся, душы адвядзём». У хаце, дзе Усё ў кутках і за вазонамі ахутаў паўзмрок, і дзе чамусьці не было так знаёма і звыкла, як у садзе на двары, Саша адразу спытала: "Аня, э, скажыце, Петя, мой Петя, ці не заходзіў да вас?" "Ах, божачка мой", пляснула далонямі жанчын. "А хіба ён не быў у цябе?" "Быў, але ведаеце так атрымалася я мяне не было дома я ў людзей жыла на хутары а ў нас побач паліцаі і он забег на досвідку сказаў сястры перадайце кажа сашы што жывы здаровы і пайшоў а куды не сказаў так мы не пабачыліся Саша адчувала, што тлумачыць блытана і не вельмі капраўдападобна. Не так яна думала пачынаць гаворку, але збіла шчырае здзіўленне Ані. А хіба ён не быў цябе? Не падвяло, значыцца, прачуванне, што раней, чым прыйсці ў іх вёску Петя, наведаўся сюды. Значыцца, то ён, раптам задумліва прашаптала Аня. Што ён? Дзе ён? памкнулася да яе Саша. Цішэй, цішэй. Я табе ўсё раскажу. Музыка Яна обняла гостю за плечи, адвяла ад акна і пасадзіла на той ложак паміж грубкай печчу, на якім некалі спаў Пятро, калі яны былі яшчэ нежанатыя, села побач сама. Слухай. Саша не мела, дыхнуць баялася. Прыйшоў ён да мяне. Я скажу табе, калі сёння субота, Ага, э, э, значыцца, з панядзелка на аўторак. Э, гэтак пад ранне. Чую, нехта не стукае, а шкрабае ў шыбу. Я думала, Коля, хачу ўстаць і не магу ногі адняло. А потым падыходжу да акна. Хто там? Я, цётка Аня, я, Петя. Які Петя? Петя. Голас быццам знаёмы апазнаць не магу. Сашын Петя. А божачка мой, як сказаў ён гэта, ажно закалаціла мяне ўсю, адчыніла не дзве равунь, то акно. Хай сама не ведаю, чаму ён праз акно і залез. Куды паехала Саша пытаецца. Дадому, кажу, паехала да бацькі. Я сама правяла яе. Дякуй, кажа, Аня, вам за ўсё. Няма за што, кажу, Петечка, адкуль жа ты ідзеш, можа, з палону? Не, кажа, з лясоў беларускіх. А потым паесці папрасіў. Ці не знойдзецца, кажа, Аня, у вас скарынкі хлеба? Я дала яму хлеба, лустачку сала і гуркоў. Ён запіхнуўся ў кішэні, падзякаваў, развітаўся і зноў вылез праз акно. Больш я нічога не паспела ў яго запытаць, і ён нічога не сказаў. Саша парушыла сваё нямое маўчанне і шумна на поўныя грудзі уздыхнула. гэта яшчэ не ўсё, шурачка. Ты слухай. На трэцюю ноч згарэла ў мястэчку школа. Кажуць, партызаны бомбу кінулі, многа афіцэраў пабілі. Немцы хворых з новай бальніцы выгналі, самі туды перабраліся. Доктарка наша Марыя Сергеевна размясціла хворых, каго дзе, у гляве ў сваёй хаце – Я ведаю пра гэта заходзіла туды, хацела было сказаць Саша, але Аня раптам яшчэ больш панізіла голас да шэпту. А сястра моя куліна. Ну ты ж ведаеш, дапамагае ёй там за санітарку, дык вось. Слухай, шурачка. Прыходзіла учора яна да мяне і дзіва дзіўнае расказвала. Ляжаў у бальніцы э, паліцай нейкія. Касой яго так парэзалі, што жывога месца на целе не было. Відаць, добрая цаца быў, як наш гурок. Увесь забінтаваны ляжаў. Куліна, ты ж ведаеш, жанчына веруюча, дык ёй шкада стала яго. Адзін ляжаў, ніхто да яго не прыходзіў. Адна яна часам сядзела, няхай, кажа, ён паліца, але ж праваслаўны чалавек крыжык на шыі насіў. Дык вось, слухай, калі немцы вытурылі ўсіх з бальніцы, прыйшла яна на другі дзень дапамагчы э, парадак навесці. Э, пытаюся, кажа, дзе Фядос, паліцай гэты. У маёй хаце доктарка адказала, так немцы загадалі. Пайшла куліна туды. Ляжыць, кажа, ў пакойчыку, дзе э, сын доктаркін жыў. Забінтаваны гэтак жа, крыжык на шыі. А глянула я, кажа, і ледзь не самлела. Не той чалавек ляжыць, другі, маладзейшы, ростам ніжэй. Павярнулася, кажа, я, а на парозе Марыя Сергеевна стаіць і так глядзіць, кажа, на мяне, так глядзіць, што страшна зрабілася. Я слова, кажа, не сказала, я, і яна таксама. Саша адчула як Моцна загрукала сэрца, як гэты грукат запаўняў грудзі, сціскаў дыханне. Больш куліна не пайшла туды, а да мяне прыбегла, каб параіцца, ці трэба ёй хадзіць у бальніцу. Я параіла: "Хадзі, але пра гэта нікому ні слова". Ой, ды што я кажа, маленькая, дзякуй Богу, 56-ты гадок на свеце жыву. Я табе, Шурачка, нічога гэтага не расказвала б. Цяпер пра такое лепш маўчаць, каб ведаеш, чаго яна мне не сказала. Ой, ты знаеш, кажа Ганна, што вельмі ж ён мне здаўся падобны на чалавека шурынага, доктаркі той, што ў цябе кватаравала. Вочы кажа, Саша ускрыкнула. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.